Sonra burada keçək bəzi şübhələrə cavab bir əsas hissəsi odur ki, bəzi şübhələr gətirir. Biz bura qədər gətirdiyimiz fikirlərimiz çox aydın məsələlərdir. Çox aydın məsələdir. Bunda heç bir şək ola bilməz, şübhə olanmaz. İlk öncə bir şey demək istəyirik. İlk öncə bir şey demək istəyirik. O da e, bildiyimiz kimi bəzi qardaşlarımızdan bir dərs verib bu barədə. Orada bəzi güclü iddialarla çıxış edib. O güclü iddialardan İnşallah bəzilərini biz burada qeyd etmək istəyirik və ona Allahın iznə cavab vermək istəyirik. O ideyalardan birində bizim bu qardaşımız deyir ki, bu görüşdə olan alimlər <clears throat> çox azdır, çox az alimlərdir. Hətta, hətta deyir ki, bu görüşdə olan alimlərdə e, Şeyx Fauzandır və bir-iki dənə başqa alimdir. Bu açıq aydın yalandır müasir alimlərin demək olar ki, çox az bir qismi istisna hamısı deyir ki, əməlsiz iman ola bilməz. Və biz onlara adını tez bir şəkildə zikr edəcək. Əl-Hafiz Əl-Hakim, məşhur alimdir. Mufti Şeyx İbn Baz. Şeyx İbn Baz açıq aydın deyir ki, bir çox yerdə bunu zikr edib. Açıq aydın ki, kimdir əməlləri deyir, imanı kamili sayır, ondan murciyadır. Və bir başqa yerdə, məsələn, Mişkiyyət jurnalının götürdüyü intervyuda Əl-Hafz İbn Hacərin əməlləri kamili, İmamın kamilini saymasını xəta sayıb. Sonra Şeyx Bakır Abu Zeyd, Şeyx Bakır Abu Zeyd çox kiçik bir kitabı var. Darul Fitnə, Darul Fitnə an Əhl-i Sünnə. Bu kitabda Şeyx Bakır Abu Zeyd deyir ki, "Və iyyəkə thumma iyyəkə, eyyuhəl müslim." Deyir, ey müsəlman, xəbərdar edin. "Ən təxtarra bimə fəhə bihi ba'dun nas." Bəzi insanların deyir, söylədiyi sözlərdən deyir, uzaq ol deyir, çəkin deyir, aldanma onlara. Hansı sözlərdir onlar? Deyir, min təhvini bi vahidi min hədil ususəl xamsə bi haqqətil iman. İmanın həqiqəti üçün bu deyir, beş əsasın birində deyir, təhvin, yəni yüngül davranan. لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان ليس جزء منه Xüsusilə deyir, onların o sözləri ki, var ki, onu deyir, cəhmiyyədən və mürcələrin həddi aşanlarından götürüblər ki, əməl deyir, imanın həqiqətinə kamillik üçündür. Onun cüzü deyildir. Bir bu sözlərə aldanma, Bəkir Əbu Zeyd deyir. Və bunu vəsf edərkən deyir, وَهَذَا اِعْرَادُ عَنِ الْمُحْكَمْ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَلَى فِي نَحْوِ سِتِّينَ مَوْضِعًا Bu deyir, Allahın bir kitabdakı möhkəm ayələrdir. Təqribən 60-a yaxın bir möhkəm ayədən bir üz döndərməkdir. Onlardan misal çəkir, birini divanudu ən ən e, tilkum cənnətə uvristumuhu uvristumuha bima kuntum ta'malun. Və çağırılacaq onlara deyiləcək ki, bu deyir cənnətdir ki, hansı ki siz əməl etdiklərinizlə buna ona varis olmusunuz. Əl-Araf yəni, surəsində. Və yenə yəni deyir ki, bu deyir ümmətin sələfi, sələfin icmasına müxalifdir. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə ümmətin sələfinə icmasına müxalifdir. Və bu kitaba təqriz yazan Şeyx Abdüləziz bin Baz olub və onun naibi, indiki müfti Şeyx Abdüləziz Əli Şeyx olub. Həmçinin Şeyx Fəvzan olub. Onlar hamısı bu kitab, o kiçik bir kitabdır. Və ona müqəddim yazıblar. Həmçinin Şeyx Mukbil bin Hadi Əl-Vadin ilə görüşü budur. Suud bin Salih Əs-Sadi adlı bir şeyh İctima'ül Əimmə alə Nusrəti Mədhəbi Əhl-i Sünnə kitabı yazıb və orada deyir ki, Əhl-i Sünnətin yəni sələfin görüşü odur ki, əməsi iman yoxdur və Şeyx Muqbil bin Hadi o kitabı təsdiq edib. Və o kitabın müqəddiməsində açıq aydındır ki, bəzi müasirlərimizin etdiyi xətalara bu kitabda izah vardır. Yenə Şeyx Əl-Qudayyan Şeyx Əl-Qudayyan çox açıq aşkar şeydə e, Əlləcnə daimə bu məsələlərdə bəzi kitabları ə, e, qadağan eləyir və Şeyx Əl-Qudayyan bir çox yerə deyib ki, bu görüş mürciən görüşüdür. Bunu biz demirik, bunu alimə deyirlər. Həmçə Şeyx Əhməd Nəcmi ona sual verirlər. Deyirlər ki, əzaların əməllərini tərk etmə əhlisi arasında ixtilaflı iştihadi bir məsələdir. Şeyh Əhməd bin Məcid xeyr, əməlləri tərk edən kafir deyir. Həbcin Abdüləzizə Racihi. Şeyh Abdüləzizə Racihdən soruşurlar. Yenə o cavab verir ki, bu məsələdə ixtilaf yoxdur. Şeyh Əl-Fəvzan ümumiyyətlə açıq bir məsələdir. Bəzi kəslər onun sözünü elə çeynəyib, elə əzib büzüblər ki, adam Həqiqətən təəccüblənirəm. Bu dərəcədə də bir şeyi təhrif etmək olarmı? Həmçinin Şeyx Abdülmuhsin Əl-Əbbad, o da əməlsiz iman olmadığını deyən alimlərdəndir. Şeyx Abdurrahman bin Nasir Əl-Bərraq, o da əməlsiz iman olmadığını deyən alimlərdəndir. Şeyx Salih Əl-Şeyx, Şeyx Salih Əl-Şeyx ümumiyyətlə sözləri çox xoş gəldi. Şeyx, Şeyx Salih Əl-Şeyx deyir ki, bizimlə mürciyyət-i fuqaha arasındakı ixtilaf həqiqidir, ləfsi deyildir, deyir surətdə və şəkildə olan bir ixtilaf deyildir. Tətbiqi baxımdan yox, nəzəri baxımdan bizimlə onlar arasındakı fərq budur ki, onlara görə bir insanın haqq, səhih bir etiqadla etiqad etməsi, tövhid kəlməsini söyləməsi, onu tələffüz etməsi, bununla belə deyir, əməlin cinsini tərk etməsi təsəvvür oluna bilər. Yəni mürcəti fuqaha görə belə bir şey təsəvvür oluna bilər. Şeyx Salih Ali Şeyx bunu deyir. Yəni şəriətin əmrinə tabe olmaq surəti ilə qətiyyən heç bir əməl etmir. Şəriətin əmrinə tabe olmaq surəti ilə qadağan olunmuş bir şeyi tərk etmir. Belə bir belə biri onlara görə mömindir, müsəlmandır. Hətta qətiyyən heç bir əməl etməmiş olsa belə. Bizə görə isə ondan, onda əməlin cinsi olmadığı təqdirdə nə müsəlmandır, nə də mömindir. Əməlin cinsinin mənası isə Allaha Cəllə və Alə itaat etmək, Allahın qadağan etdiklərinə çəkinmək surəti ilə Allaha və elçisinə sallallahu əleyhi və səlləm itaat etmək surəti ilə onun əmrlərindən hər hansı bir əmrinə uymaq tabe olmaqdır. Sonra gör nədir bu məsələ? Bayaqla bizim zikr etdiyimiz məsələ gəlir. Sonra əhlüsünnə ixtilaf edib ki, namaz digər əməllər kimidirmi, yoxsa namaz məsələsi fərqlidir? Bu məsələ namazı tənbəllik səbəbi ilə tərk edən təkfiri məsələsi olaraq tanınır və bilindiyi kimi sünnət əhli bunda ixtilaf edib. Onların bunda ixtilafı əməlin olmasında ixtilaf etmək anlamına gəlmir. Yəni onlar namazın tərkinin kafir olmamasında ixtilaf etməkləri o anlama gəlmir ki, əməli ümumiyyətlə tamamilə tərk edən kafir olur, yoxsa yox. Xeyr, Onlardan namazı tənbəllik və səhləykarlıq üzündən tərk edənin kafir olduğunu deyən deyir ki, burada vacib olan əməl namazdır, çünki namazı tərk etsə heç bir imanı qalmaz. Yəni o kəsdə ki, namazı tərk edən, namazı tərk edən kafir görürlər, onların məsələsi çox aydındır. Onlar ümumiyyətlə əməli, əməlsiz iman olmad olmadığını deyirlər və bu barədə sələfi ittifaqı var. Lakin onlar həm də xüsusiləşdirirlər. Deyirlər ki, xüsusilə elə bir əməl var ki, digər əməlləri etsən belə bu əməlin tərki insanın imanını tamamilə aradan çıxarır. Lakin digər o kəsdə ki, təkfir eləmir, onlar hər hansı bir müəyyən bir əməlin üzərində razılaşmırlar. Onlar demirlər ki, müəyyən bir əməl var ki, o olmadıqda qəlbdə iman olmaz. Lakin bu demək deyil ki, onlar ümumiyyətlə bütünlükdə əməl olmasa qəlbdə iman yoxdur. Belə bir şey deməyiblər. E, qəlbdə iman olarmı? Belə bir şey deməyiblər. Namazı tənbəllik və səhlənkarlıq üzündən tərk edən kafir olmadığını deyən Şeyx Salih Ali Şeyx deyir. Olmadığını deyən əhl-i sünnətin digər alimləri isə Deyirlər ki, əməlin cinsinin olması vacibdir. Gərək mütləq tabi olmaq yolu ilə zəkatı ödəməli, oruç tutmalı, həcc etməli. Bunlardan birini etməlidir. İtaətlərdən bir itaəti tabi olma niyyətini yerinə yetirməlidir. Yəni yenə də bu görüşdə onlardan biri də ilki müfti Abdüləzzəl Şeyxdir. Həmçinin Şeyx Salih Əs-Süheymi bu barədə icmanla gedir. Əməlləri tamamilə tərk edən müsəlman deyildir deyir. Yenə də digər şeyxlərdən Abdüləzzəl Şəhri, məşhur usul alimi. Şeyx Zeyd Əl-Mədxali Şeyx Əhməd bin Ömər Əl-Həzmi, o da müsül alimidir. Şeyx Abdülkərim Əl-Xudeyr hal-hazırda ləcnədə oturan alimlərdəndir. O da bu məsələdə danışır. O da yenə də deyir, qarşı tərəfin görüşü murciyələrin görüşüdür. Və yenə də digər şeyxlər var ki, hansısa ki, kitab yazılıb bu arada. Məsələn, Abdullah bin Muhammed Əl-Qardı, Dəvavud Təkvir əndə yəni Əhl-i Sünnə və Cəmaa, Şeyx Abdüləziz bin Muhammed bin Ali Əbdülətifin Nəvaqid Əl-İman Əl-Qavliyyə Vəl-Fə'liyyə kitabında, Şeyx Muhammed bin Abdullah bin Ali Əl-Vəhiybi Nəvaqid Əl-İman Əl-İtiqadiyyə kitabında, Şeyx Abdullah bin İbrahim Əz-Zəhim Ət-Tibyan liyə əlaqət əməli bimusəmmət iman kitabının təqrizində Şeyx Qalib bin Ali Əl-İvaci eyni kitabın təqrizində Şeyx İsam bin Abdullah Əs-Sənani Əqvali Zəvul İrfan kitabında yenə də eyni görüşü dəstəkləyirlər. Yəni bu görüşü demək ki, bu yalnız da bir iki alimin görüşüdür. Bu yalandır, böhtandır. Belə bir şeyə kim ağlı başında olan heç kəs inanmaz. Bütün bunları dedikdən sonra bu qardaşımızın ortaya atdığı dəlillərə baxaq. Bu qardaşımız deyir ki, deyir ki, dəlil olan İmam Əz-Zuhrinin sözünü gətirir. Deyir ki, İmam Əz-Zuhrinin sözünü qeyd edir. Deyir ki, İmam Əz-Zuhrinin məqsədi odur ki, insan kəlməyə görə İslamla vəsf olunur. Yəni, insan aşağı hədlə kəlməyə görə müsəlman sayılır. Dünya hökmünə görə tək kəlməni demək kifayət edir. Axirət hökmünə görə isə bu kəlməyə mütləq qəlbi əməl qoşulmalıdır. Amma cənnətə əzabsız düşmək üçün, yəni kamil mömin olmaq üçün mütləq zahiri əməllər edilməlidir. Bu əlbəttə ki, bu adamın öz başı ilə başa düşdüyü sözlərdir. Buradan belə bir nəticəyə gəlib çıxır. Və bunu deyir ki, güya İbn Teymiyyə İmam Zuhrinin bu sözünü şərh edərkən bu sözlər deyir. Deyir ki, "Fələ yakunu musliman illə men şəhədə en la ilaha illallah və enne Muhammeden abduhu və rasuluhu." İnsanın tək Allahın tək haqq olduğuna və e, peyğəmbərin Allahın qulu və elçisi olduğu şahadət gətirməzcə müsəlman ola bilməz. Və yenə davam elədiyi daha sonra buyurur: "Və hadil keliməti biha tadxulu yadxulul insanu fil islam." Və men qala el-islamu kelimatu və arada hada faqad sadaqa. Bu kəlmə ilə insan İslam'a daxil olur. Kim desə ki, İslam kəlmədir, bunu qəsd etsə, o doğru söyləmişdir. Və deyir ki, e, yəni bu sözlərin hamı bəllidir. Lakin baha görə İbn Teymiyyə ümumiyyətlə bunu hansı məqamda zikr edir? Demə deyir ki, ümumiyyətlə bu onun gətirdiyi bu sözün ümumiyyətlə məsələ adəti nə çünki heç kəs ixtilaf etmir ki, insan İslam'a girəndə şahadət kəlməsi ilə girir. Heç bir alim demir. Hətta namazı tərk, et, tək, tərk edən kafir sayənlər belə hamısı ittifaq eləyirlər ki, İslam insan İslam'a girmək üçün şahadət kəlməsi ilə girər. Çünki o kəslər ki, deyirlər ki, namazı tərk edən kafir olur, onlar deyirlər ki, əgər bir insan İslam'a girərsə şahadət kəlməsi ilə, lakin sonra desinlər ki, namaz qıl, qılmasa, o zaman mürtəd olur. Demirlər ki, o adam İslam'a girməsi səhih deyildir. Xeyr, bunu doğru anlamayanlar bu cür başa düşürlər. Yəni İslam'a girmək bir başqa məsələdir, İslamda qalmaq başqa bir məsələdir. Əgər onlara görə yalnız namaz ilə insan İslam'a girsəydi, o zaman mürtəd ol mürtəd hökmünü verməzdilər, lakin deyirlər o hələ də əsli kafirdir. Çünki İslamı səhih deyil, lakin belə deyən alim hələ olmamışdır. Kim namazı tərk edib, namazı tərk edib təkfir edirsə, namaz qılmayanın mürtəd olduğunu deyir şəhadət kəlməsini deyib girsə İslam'a, sonra namaz qılmasa, namaza görə təkfir olunmuşsa, bilir ki, o adam mürtəddir. Demirlər ki, o əsli kafirdir. Bu o demək ki, onlar la ilahe illallah insanın İslam'a girdiyini səhih sayırlar. Və Şeyx Hüseyin də bunu zəkir edir ki, fəl İslamu ənə ən ta'budallahu vahdahu la şərikə lah. İslam odur ki, yalnız Allaha ibadət etsən, heç bir şərik olun. Ləhu muxlisən, ləhu din. Yəni, dini xalis olaraq ona, ona həsəsən. Və həzə dinullah ləzi la yəqbəlu min əhədin dinən qayrəhu, lə minəl əvvəlinə və lə minəl axirin. Allahın dini budur. Allah deyib başqa e, bundan başqasını qəbul eləmir. ولا تكون عبادته مع إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسله. Yəni bir Allaha ibadət yalnızca pe göndərdiyi peyğəmbərin peyğəmbərə əmr etdiyi ilə mümkündür. Yəni onların əmr etdiyinə əməl etməklə mümkündür Allah ibadət. La bima yudadu zalik. Yəni buna deyir zidd olan şeylərlə deyir ibadət edilməz Allah'a. Fə innə ziddə dəlikə məsiyyət. Çünki deyir, bunun ziddi nədir? Günahdır. Daha sonra nə deyir? Və qad xatamallahu rusul bi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala nə deyib? Deyir Allah Teala bu peyğəmbərlərin sonuncusu Muhammed gətirib. Yəni onun da son qoyub. Və e bunlar bu sözündən sonra deyir ki, "Fəla yakunu musliman illə men men şahida la ilaha illallah və Muhammedan abduhu və rasuluhu." Bir insan yalnız yalnız müsəlman olur nə ilə? La ilahe illallah və Muhammed Rasulullah şahidi etmə, e, etməklə müsəlman olur. Və İbn Teymiyyə deyir: "Və hadil kelimetu biha yadkhulul insanu fil islam." İnsan bu kəlməni İslam'a daxil olur. Burada bizim əleyhimizə dəlil nədir? Deyir: "Fəmən qala el-islamul kelimetu və arada hada faqad sadaqa." Kim desə ki, İslam ki, o kəslər ki, o alimlər ki, deyirlər ki, İslam kəlmədir, yəni Zuhri deyir ki, İslam kəlmədir. Onlar deyir, bunu əgər bunu qəsd edirlərsə, doğru söyləyirlər. Yəni əgər qəsd edirlərsə insan İslam'a bununla girir, onda o zaman doğru söyləyirlər. Burada dəlil yoxdur ki, insan daha sonra əməlləri tərk etsə belə, ömrü boyu qılmasa namaz falan, əməl etməsi o insan bu dünyanı səhih imanla tərk edir. Belə bir şey üçün heç bir dəlil yoxdur. Lakin dəlil olur ki, insan İslam'a onunla girir. Daha sonra yenə dəlil gətirir ki, deyir İmam Əhməd bin Həmbəldən soruşur ki, oğlu Mə ziyadətu və nüqsanu, yəni imanın artması və azalması nədədir? İmam Əhməd də deyir ki, əməllə artar və əm, ə, e, əməlin tərki ilə azalar. Allah aşkına, burada dəlil nədir bizə qarşı? Hamı başa düşür ki, dəl, əməlin tərkindən iman azalar. Bunu inkar edən yoxdur. Bu deməkdir ki, İmam Əhməd ümumiyyətlə də əməli tərk edən, heç qılmayan, heç bir şey elə etməyən müsəlmandır. Bu yanlış bir anlayışdır. Yenə dəlil gətirir Muhammed ibn Battadan. İbn Battadan dəlil gətirir ki, İbn Batta deyir, bir insan imanla İslam'a çıxa bilər. İslamdan isə yalnız şirk ilə və ya hansısa fərzləri inkar edərək çıxır. Tənbəlikdən tərk etsə isə Allahın istəyi altında olar. Muhammed ibn Battanın bu sözü O demək deyil ki, ümumiyyətlə insan heç bir fərz əməli olmazsa, İslamda qala bilər. Muhammed İbn Battanın sözləri çox aşkardır. Əbu Abdullah İbn Batta bir yerdə deyir ki, əməlin iman olmasına dəlalət edən ayələri zikr edəndən sonra deyir ki, "Faqat talawtu alaykum min kitabillahi azza və cəllə ma yadullu ala uqala min al-mu'minin anna al-iman qawlu wa amal." Sizə deyir, mən deyir, Allahın kitabından azza və cəllə elə ayələr oxudum ki, deyir, ağlı başında olanlar möminlərə deyir, onu göstərir ki, iman söz və əməldir. Və annə mən saddaqa bil qavl və tarakəl əməli kənə mükəzzibən və xaricən minəl iman. Kim deyir, dili ilə deyir, təsdiq edərsə, lakin əməli tərk edərsə, yalan təkzib etmiş olur və imandan çıxmış olur. Və annə Allah la yəqbələ qavlən illə bi əməl və lə əmələ illə bi qavl. Və Allah Teala sözü yalnız əməllə qəbul edir, əməl yalnız sözlə qəbul edir. Yəni sırf bizim mövzu ilə bağlı olan söz bu sözdür. Yuxarıdakı o adamın gətirdiyi söz bizim mövzuyla bağlı deyildir. O söz insanı e, dindən çıxar göstərir ki, insan dindən bir şeyi inkar etməklə çıxar. Bu da alimlərin sözlərində çoxdur, genişdir. Lakin bu o demək deyil ki, əməlləri tamamilə tərk etməklə insan dindən çıxmaz. Həmçinin İbn Məm də Ondan misal gətirir. Deyir ki, cəmaət əhliyən əhl-i sünnəyə görə iman budur. Dillə, qəlblə və bədən üzvləri ona itaətlər hamısı imandan, həmçinin imanın kökü və budağı vardır. Yəni başqa sözün gətirir ki, imanın əsli budur falan filan filan. Və deyir ki, iman əgər kimsə bu şeylərlə gələrsə, yəni kimsə imanın əsli Allahı tanımaq, onu və ondan gələn hər bir şeyi dil və qəlblə təsdiq etmək, onu sevmək, ondan qorxmaq, onu təzim etmək və bununla yanaşı inadkarlığı və təkəbbürü tərk etmək Əgər kimsə bu şeylərlə gedərsə, artıq imana daxil olmuşdur və mömin adlanır. Ona imanın əhkamları tətbiq olunur. Bu insan imanın imanını kamil etmək üçün fərzləri yerinə yetirib qadağanlardan çəkinməlidir. Bu da zahiri əməllərdir. Bunu dəlil gətirir ki, İbn Məndəyə görə əməlləri tərk etsə insan kafir olmaz. Biz deyirik ki, bu əlbəttə ki, əvvəlki misallarda kimi bu insanın çox yalnız bir anlayışıdır. Nə üçün? Çünki İbn, İbn Məndə iman kitabında deyir ki, "Və qala əhlül cemaə" Əhl-Sünnə deyir ki, əl-imanu hiyə ta'atu kulluha bil qalbi vel lisan və sair cevarih. Ən qeyri ənə lehu aslan və fara. İbn deyir ki, Əhl-Sünnə deyir ki, iman nədir? İtaətdir. Bütün itaətlərin hamısıdır. Qəlb ilə, dil ilə və əzalarla itaətin hamısıdır. Lakin deyir, onun bir əsli var və budur, qolu budağı var. دي فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبما وبه بما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف منه والتعظيم له. Əsl nədir? Allahı tanımaq, marifət, onu təsdiq etmək, onun gətirdiyi ilə hər bir şeyi təsdiq etmək, yəni qəlb ilə, dillə təsdiq etmək. Sonra nədir? Ma'al xudu lahu. Ona tabe olmaqla, vel hubbu lahu. Onu sevməklə, vel xuf minhu. Ondan qorxmaqla, ve ta'zim lahu. Ona təzim etməklə. ومع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان təkəbbür və inatkarlığı tərk etməklə. Kim bu əslən gələrsə imana daxil olur. Və ləzəməhu ismu, ismuhu və əhkəmuhu. Bu ona nə, nə olar? İman ismi və hökmləri onun boynunda keçərli olar, lazım olar. Və lə yəkunu müstəkmilən ləhu həttə yəti bi fər'ihi. Fər'ini gətirməmiş onu kamilləşdirməz. O fər'uhu el-muhtarad aleyhi əv kəzə e, el-fəraid və ictinəbil muharim. Fərzi də nədir? Fərz olunmuş, fərisi, yəni qolu budağı da nədir? Fərz olunmuş şeyləri etməsi və haramlardan çəkinməsidir. İndi bu adam bunu dəli gətirir ki, e, bu imanın kamilliyi üçündür. Yəni olmasa iman səhidir. Əlbəttə bu İbn Məndən sözünü yanlış anlamaqdan irəli gəlir. Bunun bir neçə tərəfdən canı var. Bu demək deyil ki, bir şeyin əsli bir şeydirsə və fərisi bir şeydirsə, bu əsl olsa kifayət edir. Belə şey yanlışdır. Bunun misalını biz verəcəyik. İbn Teymiyyanın sözlərində görəcəksiniz. İkincisi, yəni bu sözü ilə qəsd olan olur ki, bir insan bu əsli desə İslam'a girmiş olur. Yəni bizim dediyimiz kimi girməklə İslamda qalmaq ayrı şeydir. Bunun dəlili nədədir? Bunun dəlili ondadır ki, bunun dəlili ondadır ki, İbn Mən də özü o alimlərdəndir ki, o namazı tərkini küfr sayır. İbn Mən də deyir ki, İbn Mən də deyir ki, Məsələn, iman kitabında 2-ci 382-ci cilddə deyir ki, e, Zikru mə yədullu alə ənə başlıq açıb, zikru mə yədullu alə ənə məni zəkəti və tərki sələ yəstəhiqqü ismül küfr. Deyir ki, zəkatı tərk etmə, zəkatı boyun qaçırmaq namazı tərk etmək küfr adına layiqdir. Və yenə deyir ki, Vatarkus başqa yerdə deyir ki, Vatarkus salat 362-ci səhifədə deyir ki, Vatarkus salatu küfr və kəzəlikə cuhudu savm və zəkatu və hac. Orucu, zəkatı və həcci inkar etmək, namazı isə tərk etmək küfrdür. Yəni demir, inkardan danışmır, amma zək, oruc və zəkat və həcc üçün inkarı deyir küfrü. Lakin namaz üçün sadəcə o mücərrəd tərk etmək küfr sayır. Əgər İbn Mən də namazın tərkini küfr sayırsa, o zaman necə ola bilər ki, İbn Mən də görə, İbn Mən də görə fərzləri tərk etmək, kim fərzləri tərk edərsə ilanı səhid. Belə bir şey əlbəttə ki, mümkün deyildir. Hətta bir buna cavab verməyə çalışan biri deyib ki, güya İbn Mən də burada əhl-i sünnətin görüşünü nəql eləyir. Özü o görüşdə olmasın. Belə bu cür axmaqlıq olmaz. Yəni bir insan əgər əhlüsünnətin görüşünün bu olduğunu bilirsə, necə bilərək ona müxalif ola bilər? Daha sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə də misal gətirir, deyir ki: "Və in kana lam yaqum bil vacibatil batina və zahira." Yəni bəzi misal gətirir, onu görmək olar. Deyir ki, Şeyxülislam Allah Taala "Ya eyyuhəllədin əmən" deyilsə, bu xitaba zahirdə imanını izah edən daxildir. Həmçinin kim batında peyğəmbərin gətirdiyini təsdiq etsə, artıq Allahın "Ya eyyuhəllədin əmən" xitabına daxildir. Asi olsa da belə. Sonra isə buyurur: bu sözləri tam oxuya bilərsiniz. Yəni bu şəbə internet şəbəkəsində də yayılıb. Yəni? Amma məzmuna baxsınız İbn Teymiyyənin, məzmununu anlayarsınız ki, o nə deyir? Deyir ki, İbn Teymiyyə deyir ki, "Və bihadin el-məsələyin kana nəbi sallallahu əleyhi və səlləm yemtəni min uqubati münafiqin." Yəni bu e, sırf həmin yerə gələ deyir ki, "Fə izə qala Allah" Allah Teala deyir ki, "Ya eyyuhellezina amanu izə qumtum iləs-salah." Ey iman gətirmişlər, namaza durun. Ey iman gətirmişlər, namaza durun. Namaza durduqda ayəsi gəlir. Dəstəməz ayəsi. Deyir, bu kimi deyir. Və nəhv zəlikə fəhüvə əmrun fi'l-zahir li kulli mən əzhərəhu və huvə xitabun fi'l-batil. Li kulli mən arəfə min nəfsihi ənəhu müsaddiqun min rasul. Deyir, bu deyir, zahirdə deyir, kim, hər kim deyir, İslamı izhar edir, ona müraciətli xitabdır. Və deyir, batində də deyir ki, kimdir qəlbində də bunu təsdiq etdiyini bilərsə ona xitabdır. Və inkənə asi, hətta asi olsa belə. Və izah edir İbn Teymiyyə daha sonra ki, əllədinə əmənu, o kəsdə ki, iman etdi. Bu deyir, ümumən nəyi burada qəsd olunur, nədən danışır? İbn Teymiyyə deyir ki, İbn Teymiyyə deyir ki, وَالْكَافِرُ يَجِبُ عَلَيْهِ اَيْدًا Deyir, bu kafirə də vacibdir. Nədən danışır? Ayədə deyir ki, namaza çağırışdan danışır. Gəlir və kəfr yecibu aleyhi aydan. namaza durduğumuz zaman. Bu xitab kafirə də vacibdir. Lakin la yasihu minhu. Lakin ondan səhih deyildir. Yəni durub eləsə səhih deyildir. Hətta yu'minu və ke ta ki iman gətirsin. Yəni iman gətirmədiyinə görə kafirə bu müraciət, bu xitab kafirə də vacib olsa, lakin ondan səhih deyildir. Yəni durub eləsə səhih deyildir. Və kəzəlikəl münafiq. Həm eyni ilə münafiqə də. El-mahd, yəni təmiz sırf münafiqə də bu vacibdir. Lə yəsihu minhu fil batin hətta yu'min. Lakin batində deyir onlar səhih deyildir bu ondan ta ki iman gətirsin. Yəni xitab səhihdir hər ikisinədir. Lakin görün nə deyir sonra. Yəni bu e, bu adam bu sözü İbn Teymiyyanın yəni bu sözünü burada misal gətirmək istəyir ki, güya kim desə ki, kim imanın əslindən gəlsə, İslamı səhiddir. Bunun üçün gətirmək istəyir. Lakin məzmundan çıxardıb o sözləri. Məzmundan çıxardıb oxusanız başa düşərsiniz qəsdiniz nədir? Çünki adam deyir ki, e, sözləri gətir ki, "Və amma men kana ma'ahu awwal iman, fa hada yasihhu minhu." E, lakin o kəs ki, onunla deyir imanın əvvəli vardır, bu ondan səhihdir. Nə səhihdir izah eləmir. Səhihdir o deməkdir ki, o kafirə kafir etsə səhih deyildir ondan, münafiq etsə səhih deyildir namaz, digər ərkanlar səhih deyildir. Lakin o kəsdə ki, imanın əsli var, ondan səhihdir bu namaz. Bu qəsd olunur. Lakin adam bunu burada gətirir ki, imanın səhili üçün gətirir. Bu isə batildir, bu mövzuda şey, aydın deyildir. Sonra davam elə gör nə deyir? Deyir ki, daha sonra Şeyxülislam imanı kamiliyini qeydirir və sözünün ardınca buyurur və əmmə kəməlihi lakin kamili. Lakin sonrakı cümləni gətirir, güya tərcümə edib həmin sözü. Deyir ki, o ki qaldı imanın kamilliyinə, imanın kamilliyi əmrləri yerinə yetirib qadalarına çəkilmək. Bu yalandır. İbn Teymiyyə belə bir söz demir. <clears throat> İbn Teymiyyə deyir ki, İbn Teymiyyə deyir ki, دي وأما كماله فيتعلق به ختاب الوعد والجنة والنصرة والسلامة من النار فإن هذا الوعد إنما هو لما فعل المأمور وترك المحظور مدير كاملين geldik ise deyir ona deyir va'd yani cennetle va'd ve galebe zafer çalınmakla Allah'ın desteği ve ateşten korunulmakla bağlıdır bu İbn Teymiyyə bunu deyir. Yəni bu onun bu açıq aydın təhrifidir bu sözlər. İbn Teymiyyə elə bir sözü burada gətirmir. Bu açıq aydın təhrifdir. Sonra İbn Teymiyyə də başqa bir söz gətirir dəlil olaraq. Gör İbn Teymiyyə deyib ki: "Və əsluhul qalbu və kemaluhu el-amalu zahir." Hə, İbn Teymiyyə bu sözü deyib əlbəttə ki, bizim yəni imanın əsli qəlbdə, kamilliyi isə zahiri əməllərdə olur. Yəni sanki bunu dəlil gətirmək istəyir ki, əgər qəlbdə imanın əsli varsa, artıq bu adam qurtulmuş olur hətta zahirdə kamili olmasa belə. Bu əlbəttə ki, batildir, çünki cümləni tamamlamayıb. Cümlə deyir ki, "Və əsluhul qalbu və kemaluhul amalu zahir bi xilafil islam." Fə inna əsluhu zahir və kemaluhul qalb. Deyir ki, İbn Teymiyyə tam cümləsi belədir. Əsli, yəni imanın əsli qəlbdir, kamilliyi isə zahiri əməldir. İslamdan fərqli olaraq. Çünki İslamın deyir əsli zahirdir, kamilliyi qəlbdir. Əgər kamil ol, kamillik olmasa bir şey səhihdirsə, o zaman belə çıxır ki, bu insanın anlayışına görə münafiqin də İslamı səhih olmalıdır. Çünki İslamın əsli zahirdir. Əgər bir insan əsli gətirirsə zahirdə, şahadəti söyləyirsə və namazları qılırsa falan, lakin qəlbində iman etmirsə buna, o zaman belə çıxır ki, onun İslamı səhidir. Bu isə əlbəttə ki, ağıl sahibi hər bir müsəlman bilir ki, bu söz batildir. Ona görə onun gətirdiyi bu şeyi heç bir əsası yoxdur. Daha sonra yenə dəlil gətirir ki, İbn Teymiyyədən deyir ki, e, Əl-Uqud-ı Durri kitabından İbn Teymiyyənin tələbəsi İbn Abdülhədidən misal gətirir. Deyir ki, İbn e, həmçinin Şeyxül İslamın tələbəsi olan Hafiz İbn Abdülhədi öz kitabında Şeyxül İslam ilə İbn Murahhal adında birinin münazirəsini zikr edir və orada geniş münazirə əsnasında İbn Teymiyyə bu məsələyə toxunaraq buyurur. Qala əhlüs-sünnə innə mən tərəkə فروع الإيمان لا يكون كافرا حتى يترك asl iman və huve i'tiqad. Yəni əhl-i sünnə deyib ki, kim imanın furusunu tərk edərsə, kafir olmaz ta ki imanın əslini tərk etsin. Yəni imanın əslini tərk etmirsə kafir deyildir. Və imanın əsli nədir? Etiqaddır. Adam elə zənn edir ki, bu İbn Teymiyyə sözüdür. Biz daha əvvəllər də onun bu xətasına işarə etmişik, lakin inatkarlıq edib, yenə də dediyini deyil. Bu xəta da budur ki, Birincisi, bilmək lazımdır ki, bu sözdə dəlil yoxdur ümumiyyətlə, lakin onu hissə isə bunun batilliyini biz xırdalıyaq. Birincisi, bu sözlər İbn Teymiyyə sözləri deyildir. Diqqətli insan, ilan insan, bunu biraz araşdıran insan bilər. Bu sözlər e, İbn Teymiyyə sözləri deyil. <clears throat> Çünki Əl-Hafiz İbn Abdülhədi Əl-Uqudu Durriyə kitabında səhifə 95-116 deyir ki, Məktəbətül Müəyyənin çapında Muhammed Hamid Əl-Fikrin təhqiqi ilə deyir ki, <clears throat> وقد رأيت بخط بعض أصحابه ما صورته تلخيص المبحث جرى بين الشيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله وبين ابن مرحل İbn Abdülhadi deyir ki, İbn Abdülhadi deyir ki, mən deyir, onun əshabının, yəni İbn Teymiyyə tələbələrinin əli ilə yazılmış, yəni yazını gördüm. Adı Şeyxülislam İbn Teymiyyə ilə İbn Mürahhəl arasında baş, keçmiş müzakirənin qısa şəkli. Yani bunu yazıp kim? İbn Teymiye yok. İbn Teymiye talebelerinden biri yazıp. İbn Abdülha dedi. İbn Abdülha dedi ki kana kelam fil hamd ve şükr ve enne şükr yekunu bil kalbi ve lisan ve cevar ve hamd la yekunu illa bil lisan. Ve burada kitapta hemen kitapta mevzu neden gelir? Ve bu hemin bu hisse hemin bu hisse şeyde geçir. Mecmuel Fetavada gelir. Yani bu kitabın Mecmuel Fetavada yeri var. Lakin mi bu kitabı yazan tələbə kimdir, məçhuldur. Tam mi? Kitabın sonunda gəlir ki, kitabın sonunda gəlir ki, deyir, فَلْتَتَأَمَّلْ هَذِهِ الْأَبْحَثَ الثَّلَاثَ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ مَا فِيهَا Bu deyir, üç, üç ə, e, müzakirəni üzərində yaxşı düşün və onun içərisində nə varsa hamısı haqqında yaxşı düşün. Və sonra deyir ki, qultu, deyirəm, فَإِنَّهُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخ تَقِيَّدِّينَ qarrarahu ba'dil münazirə. Çünki deyir bu nədir? Şeyx Taqiyuddin İbn Teymiyyə sözləridir. Onu münazirədən, yəni müzakirədən sonra təsdiqləmişdir münazirədən sonra öz sözlərini İbn Teymiyyə təsdiqləyib. Yəni tələbələri yazıb İbn Teymiyyə təsdiqləyib bunu. Bu çox aşkar bir şeydir. Yəni biraz araşdırma qabiliyyəti olan insan bunu görə bilər. Bunu görə bilər. Və bunun şahidi nədir? Bu insan e, bu insan gətirdiyi söz əslində İbn Teymiyyən deyildir. Ə, əslində bu söz başlayır qultu sözü ilə. Qultu. Yəni bunu deyən İbn Teymiyyə tələbəsidir, İbn Teymiyyə deyildir. Bunun da izahı nədədir? İbn, həmin tələbə, kitabın tələbəsi, yəni İbn Teymiyyə tələbəsi ki, hansı izah edir burada? İbn Teymiyyə deyir ki, "Vəlihəzə azə ilə əhli sünnət ixrac el-əməl an şükr." İbn Teymiyyə deyir, İbn Teymiyyə sözü gəlir. "Vəlihəzə buna görə də azə əhl ilə əhli sünnət ixrac el-əməl an şükr." Bir e, əməllərin şükürdən çıxması, şükürdən əməllərin çıxmasını əhli sünnətə dayandırmışdır. Sonra gəlir deyir qultu deyirəm. İndi burada deyirəm deyən söz kim kim deyir? Açıq aydın görünür ki, bunu deyən e, tələbəsidir. Kəmə çünki nə deyir? Deyir kəmə ennə kəsirən minəl mutakəllimin axracəl əməl an iman li hadi illə. Necə ki, yəni izah verir İbn Teymiyyə sözünü izah verir burada tələbəsi. Deyir, necə ki, kəlam əhlində çoxu e, bu səbəbə görə əməlləri imandan çıxartmışdır. Qalə yəni qalə, dedi, dedi. Kim dedi? Təzdən qayıdır İbn Teymiyyə. Deyir, və hədə xafa. Bu xətadır və sözünü davam edir. Deyir, yəni təkvirin nəvən. Çünki deyir, təkvir iki növdə. Hədəmin küfrün nə'mə. Biri neymətin küfrü və səri küfr, el küfrü billəh. Allah küfrü. Və küfrü ləzi huvə zıddı şükrü, innəmə huvə küfrü nə'mə, lə küfrü billəh. O küfr ki, deyir, şükrün deyir, e, ziddidir, əksidir. O e, neyməti küfürdür, Allaha küfür deyildir. Və idə, və idə zələ şükr, xalfə küfrü neymə xələfə kufrun əgər deyir şükür əgər gedərsə o zaman deyir yerdə nə qalar? Neymət küfrü qalar. Lə'l kufr billah. Allaha qarşı küfr qalmaz. <clears throat> deyir qultu yəni deyir qultu davam edir. Deyir ki deyirəm. Kim deyir? Tələbə deyir. İbn Teymiyyə sözlərini zikr edərkən deyir qalə şeyx Taqiyuddin. Sonra tələbə sözünü deyir. Alə ennəhu ləv kənə ziddəl kubr billah fəmən tərəkələ əməli şəkiran. Və sözü davam edir tələbənin sözü davam edir burada. Sonra tələbə yenə deyir: "Qala əs-sadr bil İbnül Mürahhal." İndi Şeyxülislam İbn Teymiyyənin müzakirədə əks tərəfi olan Sadr bin Murahhalın sözlərini gətirir. Deyir ki, Sadr, Sadr bin Murahhal dedi. Onun sözlərini gətirəndən sonra yenə deyir ki, Qala Şeyx Taqiyuddin. Şeyx Taqiyuddin dedi və yenə də Şeyx Taqiyuddinin sözlərini gətirir. Və burada görürük ki, burada üç şəxs vardır. Birincisi Şeyx Taqiyuddin, İbn Teymiyyə, ikincisi Əs-Sadr ibn Murahhan, üçüncüsü də qultu mən deyirəm deyən sözləri yazan tələbədir. Həmin o sözlər də tələbəyə aiddir. Bu insan anlamamış və bəzi kəslərin, bəzi müəlliflərin etdiyi xətanı savcılara götürüb, düşünmədən, doğruluğunu yoxlamadan götürüb tətbiq edib. Ona görə də biz deyirik ki, bu söz əslində ə, e, İbn Teymiyyənin sözü deyildir. Bu söz İbn Teymiyyənin tələbəsinin sözüdür. Nə sözüdür bu? Deyir ki, kəməqalə, yəni həmin tələbə nə deyir? Kəməqalə əhlüsünə, əhlüsünə deyir ki, innə mən tərkə furu iman la yekun kafirin hatta yutub asl iman və huvel itiqad. Burada bir şey demək lazımdır. Buna cavabımız nədir? Bu sözü də hətta desək ki, İbn Teymiyyə sözüdür. Yenə yəni də burada bir problem yoxdur. Nə üçün? Çünki məgər etiqad burada qəsd elədiyi etiqad sadəcə olaraq qəlbin etiqadı, yəni qəlbdəki etiqaddırsa, O zaman biz bilirik ki, bu heç vaxtı Şeyxülislam İbn Teymiyyə məzhəbi ola bilməz. Nə də Əhlüsünnətin məzhəbi ola bilməz. Çünki biz bilirik ki, kəlmə şahadəti iman səhih deyildir. Necə ola bilir ki, iman sadəcə olaraq qəlbdəki ehtiqat olsun? Yəni adam bunu anlamamışdır. Əgər desək ki, burada qəsd ondan söz və ehtiqatdır, yəni qəsd elədiyi budur ki, söz və qəlbdəki ehtiqatdır, O zaman biz yenə də başa düşürük ki, bu doğru deyil cümlə. Nə üçün? Çünki, çünki bilirik ki, əhl-i sünnətdən bir çox alim namazın tərkinə görə çəkib təkfir edir. Və bunu əhl-i sünnətdə necə izah etmiyorlar, necə aid etmiyorlar nisbətən. Bu açıq aydın bizə göstərir ki, bu söz cümlə səhv anlaşılıb. Etiqad burada, etiqad da imanın o hissəsi ki, onunla iman səhih olur, o qəsd olur. Yoxsa əks təqdirdə o şeylər ki, onun tərki ilə iman naqis olur, bəli biz də bilirik, ona görə sözsüz ki, e, insan kafir olmaz. İkincisi isə bu alimin <clears throat> yəni axırıncı nöqtə isə budur ki, bu alimin sözündə ki, furu'ul iman deyir. İmanın qolları və budaqları. Biz burdan nə başa düşürük? Burdan başa düşürük ki, bütün əməlləri tərk etmək. Belə şey başa düşülməli. Nə üçün? Çünki adam özü misal verildi ki, kəl insani idə qutəət yeduhu, əvvüşsəcəri idə qutəə bə'də furu'ihi. Bə'də furu'ihi. Misal verildi ki, necə ki, insan əgər onun əli kəsilərsə və yaxud da ağac əgər onun budaqlarından bir hissəsi kəsilərsə, bu isə onun qəsdini izah edir. Furu, İslamın furusunu tərki ilə qəsdini izah edir. Yəni, qəsd onu o demək deyil ki, bütün furuları tərk etmək. Lakin qəsd onu odur ki, bəzisini tərk etmək. Bu cəhətdən də gətirdikləri dəlil xətalıdır və batildir. Üstəlik İbn Teymiyyə daha əvvəl dediyi sözlərə fikir verin. İbn Teymiyyə bir çox yerdə fəidə xaləl abdu anil əməli bil kulli ləm yekun müminə. İbn Teymiyyə özü deyir ki, əgər əməl tam kamil tamamilə olmazsa insandan insan mömin olmaz. Yəni bu kimi sözlər daha əvvəl zikr etdik. Bundan sonra necə axı belə bu şübhə əhlinin üsuludur ki, o boyda açıq aydın sözləri qoyurlar və beləntisinə problemli sözlərdən yapışırlar. Bunun daha çox başqa bir misalları da var. Sonra deyir İbn Kayyim deyir ki, zahiri əməlləri imanın kamili üçün şərt görmüşdür. Və İbn Teym İbn Qayyimin sözünü gətirir, deyir ki, "Ənəl iman qavlu və əməl." O adam deyir, iman söz və əməldir. Misal gətirir. Söz ki, "Vel qavlu qavlu qalb və lisan." Söz e, e, sözü və dilin sözüdür. "Vel əmelu əmelu qalb və cəvarih." Əməl isə qəlbin əməli və əzaların əməlləridir. Deyir ki, İbn Kayyim bu sözləri dedikdən sonra buyurur. adam deyir ki, bu sözləri dedikdən sonra buyurur ki, və bəyan zəlik. Bunun izahı budur ki, kim Allahı qəlbi ilə tanısa, lakin dili ilə iqrar etməsə, mömin olmur. Həmçinin kim dili ilə desə, lakin qəlbində heç nə olmasa, mömin deyil, o insan münafiq sayılır. Yəni qəlbi iman gətirmədiyi halda dili ilə deyərsə, şək yoxdur ki, münafiqdir. Həmçinin kim qəlbi ilə bilərsə və dili ilə iqrar edərsə, tək bununla mömin ola bilməz, hətta qəlbi əməlləri olmasa. Və bir neçə qəlbi əməlləri sayır adam ki, göyə İbn Teymiyyə, İbn Qayyim bir neçə qəlbi əməlləri sayır və bildirir ki, qəlbi əməllər mütləq olmalıdır. Yəni mömin olmaq üçün. Dil ilə iqra etdikdən sonra mütləq qəlbi əməlləri olmalıdır. Məsələn, sevgi, qorxu və sair bu kimi qəlbi əməlləri deyir. Yenə İbn Qayyim buyurur ki, tək dillə deyib qəlbən Allahı tanımaqla insan mömin olmur. Yəni mömin olmaq üçün mütləq qəlbi əməlləri olmalıdır. İbn Qayyim sözünə davam edərək buyurur: Əgər bunları etsə, yəni dili ilə iqrar etsə və qəlbi əməlləri olsa, əmr olunanları yerinə yetirilmədikcə bu iki şey onun imanının kamil olması üçün kifayət deyil. Bu misalı gətirir ki, baxın İbn Qayyim deyir ki, əgər qəlb deyir, e, sözün, qəlbin sözü və dilin sözü və qəlbin əməlləri varsa, iman var, amma fərzləri eləməsə iman kamil deyil. Yəni göstərir ki, o kamillik. Demək lazımdır ki, əlbəttə bu da onun növbəti təhriflərindən bir təhrifdir. Nə üçün? Çünki İbn Qayyim sözlərinə baxsaq tam sözlərindən aydın olacaq. İbn Qayyim deyir ki, e, İbn Qayyim deyir ki, "Fəhulai hasala qawlul qalbi və huval ma'rifə vel ilm." Bu kəslərdə deyir qəlbin sözü e, qəlbin sözü var və o nədir? Qəlbin sözü nədir? Mərifətdir və elmdir. Və ləm yekunu bizalika mu'minin. Və kəzalika men bununla onlar mömin olurlar. Və kəzalika men qala bilisani. Həmçinin kim diliyle dilerse, diyerse ma leyse fi kalbihi kalbinde olmayan diyerse lem yakun bizelke mu'mine. Mümin olmaz. Bel kâne minel münafikin. Aksine münafiklerden Ve men münafıklerden bi kalbihi ve عرف bi lisanihi lem لم bi بمجرد ذلك مؤمنا. Hemsin kim kalbiyle dilerse ve diliyle diyerse bununla mümin olmaz. Hatta ya'ti bi amelil kalbi minel hubbu vel bugdu. Yani bu, bura, esas bu hissesidir. kim deyir e, dili ilə, qəlbi ilə bilər və dili ilə təsdiq edərsə, bu mücərrəd bununla deyir mömin olmaz, ta ki əməl, qəlbin əməlləri ilə gəlməlidir. A, bu hissədə həmin adam susur və deyir ki, güya bəzi qəlb əməllərini sayır. Qəlb əməllərini sayır, sonra deyir ki, kamillikdən danışır. Bu yalandır. İbn Qayyim deyir ki, Hətta yəti bi əməl qalb pak eləyir, qəlbin əməlinə gəlsin. Sonra sayır nə sayır? Deyir, minəl hubb, sevgi, məhəbbət, vəl buğd, nifrət, vəl muvalə, dostluq, vəl muadə, düşmənçilik. Və sonra davam edir, fəyuhibbu və bununla, yəni davam edir ki, buna əsasən, fəyuhibbullah və rasuləhu. Və Allahı sevməli və Rasulunu sevməli və yuvəli əvliyə Allah, Allahın deyir, övliyalarını sevmə, dost götürməli və yuadi ədaəhu Allahın deyir, düşmənlərini düşmən olmalı. Və yəstəslim bi qalbihi lillah. Qəlbi ilə Allaha təslim olmalı. Vahdahu yalnız və yalnız Allaha təslim olmalı. Və yanqadu li mutabi'ati rasulihi və peyğəmbəri tabeliyinə boyun əyməlidir. Və taatihi ona ta itaat etməlidir. Və iltizami şəriətihi. Əsas bu isə deyir, şəriətinə iltizam etməli, yəni davamlı riayət etməlidir. Zahiran və batinən, həm zahirdə həm də batində. Deyir ki, fəidə və idə, idə fəalə zəlikə. Yəni bunları dedi ki, imanın səhih olması üçün bunları sadiqdan sonra deyir ki, və idə fəalə zəlikə. Bunları etsə əgər ləm yəkfi kifayət etmir fi kəməli imani. İmanın kamili üçün kifayət etmir. Yəni bu iman səhih olan hissəsi bunlardır. Deyir, lakin bunları edəndən sonra deyir, ləm yəkfi fi kəməli imani hətta yəfələ mə umira bihi. Ta ki deyir əmr olunanlar, yəni digər vaciblər ki var, onları deyir, yerinə yetirməyənə qədər imanın kamili üçün kifayət etməz. Bu insan açıq-aşkar sözləri təhrif edərək bir hissəsini çıxardır. Məzmunu elə təhrif edir ki, qulaq asan onun dərsini elə başa düşür İbn Qayyim onun məsəbi üzərindədir. Halbuki bu batildir. Necə ki bunu göstərdik. Daha sonra keçək başqa bir dəllə İbn Rəcəbdən gətirir. İbn Rəcəb İbn Rəcəbdən gətirir ki, بس وإنما يخرج عساة بواحد من النار بهذين الشيئين İbn Rəcəbin sözünü gətirir ki, deyir, müvahidlər, müvahidlərin asiləri bu iki şeylə şeydən çıxır, at cəhənnəmdən çıxacaqlar. Yəni qəlbdəki iman və dilin təsdiqi ilə. Lakin bu İbn Rəcəbin sözlərinin düzgün alınmadığı ilə gəlir. İbn Rəcəb bunu deyərkən nəyi qəsd edir? İbn Rəcəb ondan əvvəl İbn Rəcəbin sözünü birinci tam gətirsin. İbn Rəcəb deyir ki: "Və ma'lumu anna cənnətə innamə yəstahiqqu dukhulaha yəstəhiqqu duhulaha bi təsdiq bil qalb mə şəhadət lisan. Məlum məlumdur ki, cənnətə girməyə layiq olan, layiq olmaq qəlbin təsdiqi və dilin şahadəti ilədir. Və bihimə yaxrucu mən yaxrucu min əhlinnər. Və atəşdən çıxanlar da onunla çıxacaqlar. Və yadxulul cənnə kəməsə baqa zikruhu. E, daha əvvəl deyə zikr etdiyimiz kimi bununla bir onlar cənnət daxil olacaqlar. Daha əvvəl zikr etdiyimiz deyər ki, nəyi qəsd edir? Yəni, bir düşünmək lazımdır. Bunu İbn Rəcəb Fətul Bari kitabında zikirdir bu sözləri. Lakin ondan əvvəl bir neçə səhifə əvvəl deyir ki: "Və həzə istədəllu bihi alə enəl iman yafuqu ma'na kəlimət təvhid." Bununla dəlil gətirirlər ki, iman tövhid kəlməsindən keçir. "Vel imanul qalbi huwa təsdiq və huwa təsdiq la la təxtəsimuhu el-ghurama bi məzalimihim." İbn Rəcəb deyir ki, qəlbdəki deyir imanı deyir. Qiyamət günü ki, kim ki başqalarının sözünü qeybət edib, onlara əziyyət verib falan, Allah Teala ədaləti bərpa etmək üçün onlardan onların üzü sahiblərini alıb verəcək o birisi kəsbərə, haqla, haq sahiblərini verəcək və haq sahiblərindən də günahları alıb buna yükləyəcək, əgər sahibləri kifayət etməyəcəksə. İbn Rəcəb bunu izah edir, deyir ki, ə, e, deyir, bu qəlbdəki olan xeyir, savab qəlblə bağlı olan savab, deyir, o bölüşülməz heç vaxtdır. Bəl yəbqa alə sahibi. Deyir, öz sahibi, sahibində qalar. لأن الغرم لو اقتسموا ذلك لخلد بعض أهل التوحيد وصار مسلوبا ما في قلبهم نفذ. Çünki əgər deyir o haqq sahibləri bunu da bölüşsəydilər, o zaman deyir ki, tövhid əhlindən deyir bir hissə deyir əbədi olaraq qalardı cəhənnəmdə. Və deyir qəlbindəki təsdiqdən məhrum edilmiş olarlar. Və mə qaləhu bilisənin minə şəhədə. və həmçinin bura dildəki şahadətə əlavə edir. وإنما يخرج عصاة الموحدين من النار بهذين الشيئين فدل على بقائهما على جميع ما دخل النار منهم وأن غرماء إنما يتسمون إيمان العمل بالجوارح və deyir, e, deyir ki, bu ikisi heç vaxt bölüşülməz, haqq sahiblərinə verilməz. Bunlar qalmalıdır ki, mütləq həmin insan cənnətə girə bilsin. Bölüşülən deyir, nədir? Əzaların əməlləridir. Bax, əzaların əməlləri bölüşür ki, əzaların əməlləri qalmır artıq ortada. Və ona görə İbn Rəcəb məsələdə görüşü odur ki, İbn Rəcəb həm şəfa şəfaət hədisinin şərhində görüşü budur ki, xeyir heç bir xeyir etməmiş bu əzilcə şeydir, əzaların əməlləridir. Çünki yalnız bu haldan bir insan çıxa bilər. Sanki həmin adam heç bir zahirdə heç bir əməl etməmişdir. Çünki hamısı ondan alınıb götürülür. Heç bir əzaları qalmır, əməlləri qalmır. Və ona görə də nə ilə daxil olur cənnətə? e, ateşten əllə cənnət daxil olur. Bu iki əsasla. İbn Rəcəbin bu sözləri çox aşkardır. İbn Rəcəbin sözlərinə kim etiraz edə bilər bu barədə? İbn Rəcəb demir ki, əməl etməzsə daxil o, e, yəni imanı səhiy olar. Bu söz batıl çünki İbn Rəcəbin kafiri təkfir etməsi, e, namazı tərk edəni təkfir etməsi görüşü məşhurdur. Onun həm də hətta bu məsələdə bir e, kitabı da var ki, tövhiddə əməllərin olmasının şərt görür. Tövhiddə əməllərin olmasının şərt görür. Daha sonra başqa bir söz alimdən bir söz gətirir. Bu digərlərindən daha batildir dəlil olaraq. Deyir İbn Əbil-Əzizdən söz gətirir ki, İbn Əbil-Əziz deyir ki, "Və qad əcma'u ala ennehu law sadaqa bi qalbihi və qarra bi lisanihi və imtana'a an al-amal bi jawarihi, ennehu asim lillahi və rasulih." Yəni icma ediblər, yəni əhlüsünnə icma edib ki, kim deyir qəlbi ilə təsdiq edərsə, dili ilə e, iqrar edərsə və lakin əzaları ilə əməl etməkdən boyun qaçırarsa, o Allaha və Rasuluna qarşı asıdır. Yəni, necə deyərlər, belə bir şey necə axı dəlil gətirmək olar? Belə şey necə necə belə şeyi dəlil gətirmək olar? Bu söz batildir bir, bir çox baxımdan. Birincisi, burada demir ki, kafir olmaz. Çünki kafir də möminlərdən asi olanlar da hamısı asi sayılır. Bu məsələdə ittifaq var. Yoxsa əgər burada qəsd olsaydı ki, belə birisi müsəlmandır, lakin asi müsəlmandır. O zaman bu belə olar ki, İbn Əbil İz cahil olub. Haşa. Yəni İbn Əbil İz o adam qədər cahil ola bilməz heç vaxt. Cahil olan həmin belə şeyləri iddia edənlərdir. İbn Əbil İz özü bir çox yerdə kitabında nəql edir ki, namazı tərkinə görə təkfir edənlər alimlər oldular və ya digər Əl-Məbani Əl-Ərba, yəni 4 e, sütununa görə təkfir edirlər, kimsə zəkatı tərkinə görə təkfir edir. Necə olur ki, o zaman əhl-i sünnə və cəma icma edir? Ya sən bunun İbn, e, İbn Əbilizin qəsdini anlamamısan, ya da İbn Əbiliz cahil olur. Əgər bu iki seçim arasında bir müsəlmanı mən buraxsam sərbəst, əlbəttə ki, bu iddianı eləyən cahilliyində hamısı e, razılaşacaq. Üstəlik, İbn Əbiliz başqa yerdə çox gözəl bir söz deyir. İbn Əbil İbn Əbiliz başqa yerə çox gözəl söz deyir. İbn Əbiliz deyir ki, yenə də şərhində deyir ki, Əl-Məktəb el-İslami tərəfindən çap olunmuş şərhdə səhifə 341-də deyir ki, ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. Heç bir şək ola bilməz ki, əzaların itayəsinin, itayətinin olmamasından qəlbdəki itayətin olmaması vacibdir. Yəni mütləq bu nəticəyə gəlmək lazımdır. İzləv əta'al qalb Çünki əgər qəlb itaat etsəydi, və inqadəl və boyun əysəydi, lə taatəl cəvarih və inqadə. Çünki əgər qəlb itaat etsəydi və boyun əysəydi, əzalar da itaat edərdi və boyun əyərdi. ويلزم من عدم طاعة القلب ومن قياده عدم التصديق المستلزم للطاعة ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب Heç bir şək yoxdur ki, əzaların itaətinin olmamasından qəlbin itaətinin olmaması lazımdır. Bunda şək yoxdur deyir. Çünki deyir, əgər qəlb itaat etsəydi, mütləq dil əzaları itaat edərdi. Və yəzə min adəmi taatil qalb və inqiyadi adəmi təsdiq və müstəzim fil itaat. Və deyir, davam edir, deyir ki, qəlbi itaatin olmamasından itaəti vacib qılan təsdiqin də olmaması lazımdır. Və sonra məşhur hədisi gətirib buna dəlil. İbn Əbilizin bu sözü məhz bizim mövzumuza dair dəlildir. Amma onun gətirdiyi söz, onun gətirdiyi sitat. Əksin özünün cahilliyindən anlamadığı bir şeydir. Ona başqa bir şey deyir. Daha sonra bəzi iddiaların etdiyi bəzi iddialar cahilcəsinə etmiş bəzi iddialara cavab vermək lazımdır. İbn Əbil İzin sözünün nə üçün dəlil olmadığını zəif etdi. Ona görə ki, əhlüsünnət icma edə bilməz ki, kim əməlləri tərk edərsə müsəlmandır. Çünki bilirik ki, məlumdur ki, ixtilaf ediblər məsələdə. Nədən olur, icma olur? Belə bir şey əlbəttə ki, İbn Əblizə nisbət etmək olmaz. Bunu yalnızca həmin adamın cahilliyinə nisbət etmək olar ki, bu dəlili yerində olma, olm mövzusuna aid olmadığı yerə dəlil gətirir. Nə üçün İbn Əbliz başqa yerdə deyir ki, ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب. Heç bir şək yoxdur ki, əzaların itaətinin olmaması qəlbdəki itaətin olmamasını tələb edir. Çünki idləv ata'al qalb, çünki əgər qəlb itaət etsəydi, Və anqada lə itaət el-cəvarih və anqada. Əgər qəlb itaət etsəydi, o zaman deyir əz əzalar itaət edərdi və boyun əyərdi. O yazə min adam itaət el-qalb və qəlbi itaətinin olmamasından tələb olunan zərri olaraq lazım olan nəticə nədir? Yəni qiyaduhu adam təsdiq el-müstəzim itaət. Yəni itaəti tələb edən təsdiqin itaəti vacib olan təsdiqin olmaması nəticəsi mütləq ortaya çıxmalıdır. İbn Əbilizin sözləridir. Aydın olur İbn Əbilizin də sözləri burada başa düşülür. Yəni onun, onun əlində İbn Əbilizin sözünə heç bir dəlil yoxdur onun üçün. Daha sonra bəzi burada cahil cahil cahilə, cahilcəsinə bəzi iddialar ortaya atılır. Məsələn, cinsul əməl sözünə etiraz edir. Əslən cinsul əməl sözünə etiraz etdim və yaxud da etiraz etmədim. Bu heç bir şey dəyişmir. Biz bilirik ki, müasir alimlərdən cinsül əməl sözünü bəyənməyənlər çoxdur. İbn Hüseymin, Şeyx Favzan yaxud digərlər cinsül əməl sözünün istifadəsini bəyənmir. Məsələn, Şeyx Abdülmuhsin Əl-Əbbad və digərləri. Lakin bu o demək deyil ki, cinsül əməl sözünün mənası xətalıdır. Yəni, ümumiyyətlə, alimlər bilir ki, lə müşahidə bir istilah. İstilahda heç bir problem yoxdur. Əgər, əgər əlbəttə ki, şəriətli ümumi prinsiplərinə zidd isə istilahda heç bir, e, heç bir problem olmamalıdır. Bu baxımdan biz Yəni səmimi bir insan cinsüləmə sözündəki qəsd olunan mənaya fikir verməlidir. Və bu cinsüləmə sözü Ər-Racihi, Mufti Abdüləziz Əl-Şeyx, sonra Vakf naziri Şeyx Salih Əl-Şeyx və digərlər tərəfindən təsdiqlənir və istifadə olunur. Bu da hamıya məlumdur. Belə şey inkar olmaz. Sonra deyir ki, namazın tərki məsələsi. Deyir ki, şübhələrdən deyir ki, şübhələrdən biri biz sanki cavab verir ki, bəs filan alimə namaz qılmaq kafir sayır. Və hətta deyir ki, İbn cahili o dərəcə çatıb ki, deyir ki, İbn Teymiyyə belə namazı tərk edəni kafir görmür. Və iddia edir ki, hətta Həmbəli məzhəbinə görə doğru olan budur ki, İmam Əhməd namaz qılmayanı müsəlman sayıbdır. Yəni, subhanallah, bu qədər cahili olmaz yəni. Bir insandan soruşsan hətta Həmbəli məzhəbini hansı kitablardan öyrənmək olur, adam bilməyəcək, xəbəri yoxdur ümumiyyətlə 4 məsləhətin 4-ünü də hardan öyrənir, hansı kitabdan öyrənilir, xəbəri olmayan insanlardan. Nəsə, amma keçmək istəyirəm bəzi son məqama İbn Teymiyyənin namaz haqqında dediyi sözlərə. İbn Teymiyyə namaz haqqında dediyi sözlər çox aşkardır, qardaşlar. İbn Teymiyyə namaz tərk edəni kafir görür. Və bu onu göstərir ki, bunu sadəcə olaraq qeyd etməyimizin məqsədi ondadır ki, biz onu göstərir ki, İbn Teymiyyəni sözlərini kim ki dəlil gətirir ki, əməlsiz imamın ola biləcəyini, səhih sayılacağını deyib İbn Teymiyyə, yalansıdır. Məsələn, İbn Teymiyyə şərh onun da kitabında deyir ki, Ər-Rabi, ənə qavluhu leys İbn Teymiyyə hədisləri gətirir. Hansı ki, o hədislər ki, Peyğəmbərimiz sallallahu namazla qul arasında, e, küfrlə qul arasında yalnız namaz durar və bəzi hədislər gətirir. E, Rabatə Zəkiri deyir ki, burada dəstundan böyük küfrdür. يجي ki Rabi dördüncüsü enne kavluhu, enne kavlehu leyse beynel abdu ve beynel kufru illa tarkı selam وقوله وقوله كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفرا إلا كفر إلا صلاة Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kul ile küfür arasında namazın terki durur. Ve onun yani Abdullah bin Şakif'in, sahabinin, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri emellerden terkinin e, namazdan başqa əməllərdən heç bir tərkib küfr görməzdi sözləri haqqında deyir ki, İbn Teymiyyə: "La yecuz an yurad an yurad bihi illa'l kufr la'azam." Burada deyir, böyük küfrdən başqa bir şeyin qəsd olunması mümkün deyildir. Sonra başqa yerdə deyir ki, "Fəhuna innama arada bihi'l kufr al-mukhalif lil-iman, kama nassa alayhi fil hadis və kama sa'ti tefsiruhu inşallah taala." Deyir ki, burada deyir, imana müxalif olan küfrü qəsd etmişdir. Yəni kiçik küfrü yox, ne, küfr nemət küfrü yox. Sonra deyir, وَأَمَّا تَأْوِيلُهُ بِكُفْرِ النِّعْمَةِ فَسَاقِتْ Lakin deyir, bunu nemət küfrü ilə təvil eləmək deyir, çox deyir, əsassız bir şeydir. Fikir diqqət edilməyəcək bir şeydir. Etibardan uzaq bir şeydir, etibardan düşmüş bir şeydir. Fi cəmi hadil məvadə. Yəni bütün bu hədislərdə heç birində etibar alınmaz belə bir görüş. Və lizəlkə ləm yunqal an hada an sələf. Buna görə də sələfdən bu rivayet olunmur. Yəni İbn Teymiyyə deyir ki, sələfdən heç kəsdən gəlməyib ki, namazın tərki terkinin küfrü hakkında gelmiş hadislerde nimet küfrüdür. Salaf neyse ise gelmeyin. İbn Teymiye diyor. الثالث üçüncü أن في بعض الأحاديث فقد خرج عن الملة وفي بعضها بين بينه وبين الإيمان وفي بعضها بينه وبين الكفر وهذا كله يقتضي أن صلاة حد تدخله إلى الإيمان أن فعله وتخرج إن فعله وتخرجه عنه إن تركه. Diyor ki Üçüncü deyir ki, bura, bəzi hədislərdə gəlirdi ki, namazı tərk edin, dindən çıxır, millətdən çıxır və yaxud da onunla iman arasında, küfrlə iman arasında namaz durur və yaxud da bəzilərində küfrlə e, iman arasında deyilir. Deyir, bunların hamısı deyir, tələb edir ki, namaz insanı deyir, imana daxil edən şeydir və namazın tərki insanı ondan çıxardan şeydir. Bunu İbn Teymiyyə deyir, biz demirik. Daha sonra İbn Teymiyyə rahiməhullah namazın tərki məsələsində namazın tərki məsələsində bax ona, namazın tərki məsələsində nəyə toxunur? İman məsələsinə toxunur. İmanın söz və əməldən olmasına. Əgər İbn Teymiyyə görə iman söz və əməldirsə və əməl onda yalnız kamillik üçünsə, o zaman ümumiyyətlə bu məsələni namazın tərkində gətirir, zikr eləmək amma görünür. وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل Həmçinin deyir, iman deyir, يعني سنة وجماعة söz ve ameldir. Kema dalle aleyhil kitab ve sünne ve icma aleyhi selef. Neyse ki buna diye kitap ve sünnet dellet dedi ve selef icma edip. Fel kavlu tasdikul rasul vel amelu tasdikul kavl. Söz deyip Allah'ın elçisini teslimlemektir. Amel ise sözü teslimlemek içindir. Fe idâ halal abdi fe idâ halal abd anel amel bil kulliye lem yekun mu'mina. Eğer bu deyip tamamıyla emellerden boş olarsa tamamıyla emellerden hiçbir emel olmazsa mümin olmaz. والقول الذي يصير به يصير به mu'min قول مخصوص وهو şehadeten o söz ki onunla insan mümin olur. O xüsusi bir sözdür. O da şah, iki şahada sözdür. Ve kezelikel amel həmçində əməl və saləh, o namazdır. Fikir verin. Sırf bu mövzuda gətirir İbn Teymiyyə. Kim bundan sonra deyə bilər ki, İbn Teymiyyə görə əməllər yalnızca kamillik üçündür. Sonra fikir verir ki, İbn Teymiyyə namaz məsələsində görüş, görüşü fərqlidir. İbn Teymiyyə deyir ki, bəzi sözlərini indi onu görəcəksiniz. İbn Teymiyyə deyir ki, namazın tərki məsələsində İbn Teymiyyə o görüşdədir ki, bir insan namazı tərk etməyə əzm edərsə, yəni desə ki, mən qılmayacam heç vaxtı, o namazı tərk etməməyə, tərk etməyə əzm edib, yəni qərar verib. Bu insan kafir olur İbn Teymiyyə görə. Hətta bir şahadət kəlməsini desə belə və yaxud da digər. Çünki onu göstərir ki, adamda yoxdur itayətə, qəlbində iradə, istək yoxdur. Və ikinci halda ümumiyyətlə ömrü boyu namaz qılmamaq. İbn Teymiyyə deyir ki, hətta bir ömrü boyu namaz qılmayanın biz deyir zahirdə deyir küfrünü hökm edə bilməsək də, ki, ola bilər ki, namaz qılmayıb ömrü boyu və ölüb, hökm, yəni küfrünü hökm edə bilməmiş. Yəni biz heç vaxt deyirik ki, çətindir müəyyən eləmək ola bilsin ki, bu adam orada ola bilsin ki, namaz qılıb yoxsa yox. Bəlkə ola bilsin ki, dünyada hökmünü vermək çətin olsun. Lakin deyir, belə bir insanın deyir, axirətdə deyir, imanı səhih deyildir, deyir. Və bu sözlərinə inşallah yer verəcək. Diqqət edin. İbn Teymiyyə deyir ki, "Və-sani ikinci bima yətəallaq bi ahkamil axirə vəl inhiyaz an ümmət Muhammed və lihaq bi əhli küfr." İkincisi deyir, axirət hökmlərinə bağlıdır. Yəni, Muhammedin e, ümmətindən ayrılmaq və kafir küfr əhlinə qoşulmaq haqqında, yəni dindən çıxıb kafir olmaq haqqında olan məsələ ilə bağlıdır. Və nəhvu zəlikə bu barədə bunun ki məsələ ilə bağlıdır. فهذا قد يجوز على كثير ممن يدعي الإسلام وهم المنافقون الذين أمرهم بالكتاب والسنة معلوم أمرهم بالكتاب والسنة معلوم Deyir, bu belə bir şey deyir. İslam müsəlman olduğunu iddia edən çox insan haqqında mümkündür. Bir, onlar da münafiqdirlər. Onların halı kitabda və sünnətdə məlumdur. hansılar haqqında ki deyilib əlləzîne qîle fihim o kəslər ki haqqında deyilib yevme yequlul munafiqun vel munafiqat lillezîne amenu unzuruna naqtabis min nurikum qîle irci'u verâekum feltemisu nura o gün deyiləcək münafiqlər və kişilər, münafiq qadınlar iman gətirmişlər deyəcək ki, bizə baxın, biz sizin işığınızdan, nurunuzdan götürək, onlara deyiləcək geri dönün, arxanızda geri dönün və işıq e, axtarır, nur axtarır. Və ta ki o yerə qədər gəlir ayədə Ələm nəkum mə'kum qalu bələ və ləkinnəkum fətəntum ənfusakum Deyəcəklər ki, məgər biz sizinlə deyildikmi? Deyəcəklər, bəli, siz bizimlə idiniz, lakin siz özünüzü fitnəyə saldınız. İbn Teymiyyə bu ayələr gətirdən sonra deyir ki, فَمَنْ لَمْ يُسَلِّ Kim namaz qılmayıbsa, فَمَنْ لَمْ يُسَلِّ Kim namaz qılmayıbsa, ولم يرى أن يصلي قط بديهة نماز المغدشم لسه ومات على ذلك وبو هالو زندولارسا من غير توبة هتب توبة إتمنى فهذا تارك الصلاة مندرج في عموم الأحاديث وأن لم يظهر في الدنيا حكم كفره وأن لم يظهر في الدنيا حكم كفره بلا بريدير نماز ترك دندر حديثlerin imumuna dahildir. Hatta diyor bunun diyor dünyada küfrüdür. üzə çıxmasa belə. Baxın. Sonra davam edir ki, "Və men qala min ashabina" bizim əshabımızdan, yəni həmbəllərdən deyir. Kim deyir ki, "La yuhkam bi kufrihi", onun küfrü hökm olmaz, illə ba'da dua və imtina. Yalnız və yalnız qazi onu çağırdıqdan sonra və o da oyun qaçırdıqdan sonra onun da küfrü hökm olunan. Fəyənbəği ən yuhmal qavluhu aləl kufr zahir. Onun sözünü deyir, zahiri küfrə aid etmək lazımdır. Yəni o alimlər ki, deyirlər ki, yalnız və yalnız qazı çağırarsa və imtina edərsə ondan sonra kafir olur. Onun sözü deyir nəyə aiddir? Zahirdə küfrə aid olunmalıdır. Daxildə, batində küfrə yox. İbn Teymiyyə yəni burada qəsd edir ki, ola bilər ki, qazı olmasın, çağırılmasınlar falan, adam öldürüb oynamaq olmasın. Belə bilinir ki, dünyada zahirən küfür çıxmır da, təkfir olunmur. Lakin deyir, heç bir şək yoxdur ki, belə bir insan axirətdə e, imanı səhih deyildir, belə bilinir. Batində küfr var. Çünki davam edir fəhəmmə kufrun mun fəhəmmə kufrun munafiqin fəla yəştərik lehu zəlikə və inna Əhməd və sair əshabına ləm yəştərik fi əli haqqı fil kufru hədə şər. Lakin münafiqlərin küfrə, yəni, çünki İbn Teymiyyə onları münafiq adlandırır. Lakin münafiqlərin küfrə gəldikdə desə belə bir şey şərt deyil, yəni qazi çağırsın və ya da ondan sonra. Çünki Əhməd və digər sahabelərimizdən, yəni əshabımızdan digərləri belə bunu onların küfrünün həqiqəti üçün belə bir şərti qoşmayıblar. Sonra İbn Teymiyyə başqa qeyd edir ki, "Fa amma man la yusalli qat." O kəs ki heç namaz qılmır. Fi tuli umri, o umri. Fi tuli umri, ömrü boyu heç namaz qılmır. Və la ya'zam ala salat və namazın niyyəti deyil. Namaz qılmaq istəmir. Və mat ala ghayri tövbətin və tövbə tövbə olmadan, tövbə etmədən ölərsə, Əl-xutimə ləhu bidəlikə bir ona deyir bu hal üzərində, yəni əcəli gələrsə, öldürülərsə, fəhədə ölərsə, fəhədə kafirun qata. Qəti olaraq kafirdir deyir. Belə deyir. Şərhül Umdə kitabındadır bu. Yenə başqa yerdə ki, Əthəmin 8-ci olar deyir ki, ənə qovlə Ömər Ömərin o sözü ki, lə hazzə fil İslam limən tərkə sələ namazı tərk edən üçün İslamda heç bir pay yoxdur. Asrahu şeyin fi xurucihi anil millət. Həmin, həmin kəslərin dindən, millətdən çıxması haqqında ən açıq-aşkar sözdür. Və kəzəlikə qavli İbn Abbas, qavli İbn Abbas, İbn Abbas, e, qavli İbn Məsud, İbn Məsudun sözü də belədir. Və qeyrihi və qeyrihi və başqalar. Mə ənəhu bəyyənə ənə ixracuhə aləl vaqt leysə huvəl kufr və innəmə huvə tərk bi külliyyə və hədə lə yəkunu illə fīmə yəxruc aləl zillə. Baxmayaraq ki, İbn Məsud və o birisiləri deyir ki, namaz, İbn Məsud yəni e, namazın vaxtından çıxa, vaxtından saxlayıb gecikdirib başqa vaxta qılan, qılmağı küfür saymayıb. İbn Məsud tamamilə tərk edəni küfür sayıb. Bu isə yalnız deyir nədir? Millətdən, dindən çıxan haqqında deyilən bir sözdür. İbn, İbn, İbn Teymiyyə Məcmur Fətavada deyir ki, فَمَنْ مَنْ كَانَ مُسِرًا عَلَى تَرْكِهِ لَا يُسَلِّ قَطْ وَيَمُتْ عَلَى هَذَا الْإِسْرَارِ وَتَرْكِ هَذَا Və yəkunu muslimə. Bir kim deyir, e, bunu tərki üzərində deyir, israrda olarsa, deyir, heç namaz qılmazsa və deyir, bu israr üzərində, bu tərk üzərində ölərsə, müsəlman olmaz. Ləkinnə əktəran nəsə yüsəllünə taratan və yətrukunə ta'a. Bir, lakin deyir, insanların çoxu deyir, bəzən qılırlar, bəzən tərk edirlər. Fəhulə leysu yuhafizunə aleyhə. Bir, onlar deyir, namazı deyir, davamiyyətli qılanlar deyirlər, qorumurlar namazı. Və həulə tahtıl vaid. Vaid arasına, yəni təhdid altında olanlar budur. Yəni Allahın məşiyyəti altındadırlar. Onunla ləzinə cəə fihimən hadisə ləzi fi sunəni hadisi Ubədəbi an-Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, məhz onlar haqqında gəlib o Ubədənin hadisi ki, hansı ki sünən kitablarını zikr edir. Yəni, qalə xamsu salavətin kə kəbəbəhunnallah aləl ibədi fil yevmi və leylə mən xəfədə aleyhinnə. 5 namaz ki, hansı ki Allah deyir, qulların üzərində gecə axşam vacib buyurub kim onları davamlı qoruyarsa, kənə ləhu əhdun indallahi ən yudxiləhu əl-cənnə. Allah yanında onun söz var ki, əhd var ki, onu cənnət daxil edəcək. Və mən ləm yuhafiz aleyh, və mən ləm yuhafiz aleyhinnə, ləm yekun ləhu əhdun indallah, inşəə əddəbəhu və inşəə qavara ləhu. E, kim ki, deyir, davamlı qılmazsa, qorumazsa onu, onun Allah yanında heç bir sözü yoxdur. Allah ona heç bir söz vermir. İstəyirərsə əzab edir, dilərsə bağışlayar. Bu da Şeyx Hüseyin bin Teymiyyənin aşkar sözləri idi. Bunda heç bir şək ola bilməz. Və düşünürəm ki, ə, e, onların gətirdiyi bir çox ə, e, şübhələrə Allahın izni ilə cavab verdik. Sonra kiçik bəzi məsələlər var ki, sanki Qurandan ayə gətirirlər ki, Quranda inələdinə əmən və amilus salihat <coughs> sözləri yəni. <coughs> Bunlar əlbəttə ki, dəlil deyil əslən. Ki, ki bunu, bu kimi ayələr dəlil gətirəndə əməlləri ümumiyyətlə din imandan çıxardanlardır. Murciə bu kimi ayələr gətirir ki, deyir ki, baxın Allah Taala imanla əmələ ayrı rəzq edir. Və İbn Teymiyyə onlara cavab verərkən deyir ki, "Və haysu utifətül alayhi al-əmal" bir o zaman ki, əməllər deyir, ona atf olunur. "Fə innehu urida ennehu la yektefi bi imanil qalb." Burada qəsd olunur. O yerlərdə ki, deyir, əməl deyir, atf olunur. Burada qəsd olunan odur ki, qəlbdəki iman kifayət etməz. Bəllə bu da məhum minəl əməli salih. Mütləq və mütləq salih əməllərlə olunur. Əslində bu İbn Teymiyyə bunu sizin də əleyhinizə dəlil gətirir. Necə olur ki, İbn siz onu dəlil gətirirsiniz? Sonra bəzilə deyir ki, ə, e, bəzilə deyir ki, bəs e, İbn Teymiyyə bəzi yerlərdə deyir ki, iman əsli qəlbdir, kamalı nə bilim filandır. Bu söz batildir, yəni heç vaxt dəlil olmaz. Çünki bəzi yerdə İbn Teymiyyə deyir ki, İbn Teymiyyə deyir ki, məsələn bu sözünə fikir verin İbn Teymiyyə deyir ki, "Fə innə itiqadul qalbi aslun qovlül isə İbn Teymiyyə deyir ki, qəlbin etiqadı dilin sözünün əslidir. Dilin sözü də əsildir. Və amələl qalb aslu li aməl cəvari. Qəlbin əməli əzaların əməlinin əslidir. İbn Teymiyyə deyir. Əgər əsillə kifayət etsəydi o zaman əgər sizin sözünüzə görə, belə çıxır ki, İbn Teymiyyə görə, əgər qəlbdə etiqad varsa və əməl varsa, dildə söz olmasa belə, əzalarda əməl olmasa belə, o zaman müsəlman olur. Halbuki bunu heç siz də deyilmişsiniz. Və başqa yerdə deyir ki, İbn Teymiyyə fəl-iman la budda fihi min hadayn al-aslayn at-tasdiq bil-haqq vel-muhabbatu lahu. İbn Teymiyyə ki, imanda bu iki əsl olmalıdır. Təsdiq, haqqı təsdiq etmək və onu sevmək. Söyləyir, fəhədə aslun. Fəhədə aslul qavm, yəni təsdiq, haqqı təsdiq etmək. Haqq, sözün əslidir, yəni şəhadət kəlməsi və digər zikirlərin əslidir. Və hədə aslul əməl. Onu sevmək, haqqı sevmək isə əməlin əslidir. Bununla da başa düşür ki, ümumiyyətlə bizə tərəqqətlər heç bir dəlillərimiz və əsasız deyil. Xüsusilə də İbn Teymiyyənin namaz məsələsindəki görüşü onların gətirib bütün dəlilləri batil edir ki, İbn Teymiyyə heç vaxt heç bir yerdə əməlləri, zahiri əməlləri e, namazın e, yəni imanın kamilliyindən görməyib. Onların üstəlik deməkləri ki, xətər olur ki, bir insan siz deyir, e, əməlləri tərk etməklə deyir, insanın mömin olmayacağını deyirsiniz. Və ortaya belə bir şübhə atırlar ki, bəs əgər birdən <clears throat> kimsə namaz qılmaz, zəkat verməz falan, lakin sədaqə versin. Biz də bayaqlar İbn Teymiyyə sözünü zikr etdik ki, İbn Teymiyyə şərt qoyur ki, şərt odur ki, bunu Allah rızası üçün axirətdə mükafatını diləyərək etməsi lazımdır. Və biz də deyirik ki, mümkün deyil ki, bir insan belə bir şey mümkün deyil ki, bir insan Allahın ona namazı vacib etdiyini bildiyi halda və namazı tərk etdiyinə görə onu əzab edəcəyini bildiyi halda namazı tərk edir, namaz qılmır, eyni şey zəkat, oruc. Lakin Allahın razılığı, razılığını, qazan, razılığını qazanmaqdan ötürü sədəqə verir. Belə şey mümkün deyil. Sonra etiraz edirlər ki, bəs əgər mümkün deyilsə, bu məsələnin nə əhəmiyyəti? Biz deyirik ki, çox etiqad məsələləri var ki, orada imanın səhliyindən söhbət gedir. Hətta bu dünyada <clears throat> biz bilirik ki, bir insan şəhadət kəlməsini deyirsə, münafiqlər məsələn, biz zahirən praktikada onlarla bu dünyada heç bir yəni fərq qoya bilmirik. Onlar məsələn, amma biz etiqad edirik ki, bu etiqaddandır ki, münafiqlər axirətdə cəhənnəmə düşəcəklər. Yəni onların imanları səhih deyildir. Yəni dırnaq arasında iman, yəni iman səhih deyil onlarda. Buna etiqad edir. Yəni kim biz bilirik ki, kim belə bir şey söylərsə, yəni Quranın zahir açıq-aydın dəlilləri inkar etmiş olar. Əgər bunun praktikada əhəmiyyəti yoxdursa, praktikada biz münafiqləri zaten bilə bilmərik. O deməkdir ki, biz belə bir şeyin etiqadın bir hissəsi etməməliyik və yaxud bu barədə bir görüş bildirməməliyik. Xeyr, praktikada bir şeyin əhəmiyyəti olmaya bilərsə, Əgər desək ki, praktikada biz ayırt edə bilmərik kimin əməlləri tamamilə tərk edib, kim etməyib. Lakin yenə də biz təsdiq eləməliyik ki, əməl mütləq olmalıdır. Əməl imanın rüknüdür. Əməlsiz iman olmaz və sələfin səhih görüşü budur və bunun üçün də biz bu dərsimizdə, bu söhbətimizdə nə qədər geniş dəlillər gətirdik. Sələfin sözlərindən, ayələr və hədislər və hətta sahabilərin görüşlərindən namazın tərki barəsində digər məsələlər haqqında Sufyan ibn Uyeynə, İshaq bin Rahavey, Əl-Humeydi, e, İbn Ömərin e, <clears throat> mövlası Nafi, həmsinin e, Səhl bin Səhl Ət-Tustari bu kimi alimlər açıq aydın deyiblər ki, əməllərin tərki küfürdür və qarşı tərəfi murciyelikdə ittiham ediblər. Müasir alimlərdən də 20-yə yaxın şeyx və böyük alimin adını saydıq. Onların içərisində də 10 nəfər, 10-12 alim açıq-aydın deyir ki, kim deyərsə ki, əməllər kamilliyi şərtidir, o murci, murci edəndir. Və deyir ki, kim deyərsə ki, əməlsiz iman mövcuddur, onu murcilikdə ittiham edirlər. Sonra üstəlik alimlərdən e, bütün bu dəlillərin qarşısında bir cavab verə bilməyən bəzi qardaşlarımız bizə qarşı son çıxış olaraq belə bir söz irəli atırlar ki, necə olur o zaman siz deyir, Şeyx Albani haqqında nə deyirsiniz? Yəni, belə bir dəlil gətirməz. Birincisi, Şeyx Albaninin imanın kamilini şərti deməsi ilə qə qəti olaraq nəyi qəst etdiyini dəqiq biz bilmirik. Lakin onun bəzi sözləri var ki, bu məsələdə yəni bu məsələdə digər alimlərin sözlərinə uyğunlaşır, uyğun gəlir. Onun sözünü e, səhv etmirəmsə Ədəb-ül Mufrad kitabının şərhində Ədəb-ül Mufrad kitabının şərhində o sözləri deyib. Bir dəqiqə biz o sözləri sizə oxuyacağam. Hə, Şeyx Muhammed Nasiruddin Əl-Əlbani rahimehullah e, Şərhül Ədəb-ül Mufrad 6-cı kasetdə, 1-ci üzündə bu sözləri deyir. Deyir ki, innəl imanə bidun əməl la yufridu. Əməlsiz iman fayda verməz. Allahu azza və cəllə حينما يذكر الإيمان يذكر مقرونا بالعمل الصالح. Allah Teala Allah azza və cəllə əməli zikr e, imanı zikr edərkən onu əməl salih əməllə birlikdə zikr edir. Liannana la natasawwar imanan bidun amal salih. Biz salih əməl olmadan imanı təsəvvür edə bilmərik. İllə ən Nətəxəyyələhu xəyələ. Biz deyir, yalnız bunu bir xəyalımızda xəyal edə bilərik. Qalə, əmənə mən hünə, qalə, əşhədu ən lə iləhə illə Muhammed Rasulullah və mətə mən hünə. Ki, burada deyir, iman gətirir və deyir, lə iləhə illə Muhammed Rasulullah şəhadət gətirir və deyir, o şəkildə ölür. Hədə nəslati ən nətəsavvaru. Biz deyir, belə bir şeyi təsəvvür edə bilərik. Yəni, e, e, şəhadət gətirir və ölür. Lakin insan yaqul la ilahe illallah. İnsan deyir la ilahe illallah. Muhammed Rasulullah. Muhammed Rasulullah deyir. Və yəişu dəhrahu. Və ömrü boyu yaşayır. Mimmə şey Allah. Allahın dilədiyi qədər yaşayır. Və la yəməlu salih. Heç bir salih əməl edəmir. فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقوله يقولها بلسانه ولم يدخل iman ilə qalbihi. E, salih əməlin olmaması dəlildir ki, o bunu sadəcə o dillə deyir, o imanına, qəlbdəki imanına daxil olmamışdır. فذكر الأعمال أعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالأعمال الصالحة. Salih əməllərin imandan sonra zikr olunması ona görədir ki, o dəlalət etsin ki, faydalı iman yalnız o imandır ki, salih əməllərlə birlikdə olur. Bu Şeyx Al-Albaninin sözləridir. Biz demərik ki, Şeyx Al-Albaninin dəqiq görüşləri, çünki Şeyx Al-Albaninin fərqli sözləri vardır, əlbəttə. Lakin bir alimin xəta etməsi o demək deyil ki, biz onu nədəsə ittiham edək, hansısa bir bir məsəbə nisbət edək. Şeyx Albanın bu sözündə Şamili şərtli sözünün xəta olmasını deyən bəzanlıqla, məsələn, Şeyx Abdüləziz Racihi açıq-aydın deyir ki, küfr məsələsində xəta edib Şeyx Alban. Sonra Şeyx İbn Hüseymin Fitnə-i Təkvir sözünün Fitnə-i Təkvir kitabının müqəddiməsində Şeyx Albanın razı olmadığını deyir bəzi məsələdə. Həmçinin Şeyx Salih Süheymi deyir ki, xəta edib Şeyx Albani. Yəni belə şeyləri e, bəzi alimlər deyiblər və yaxud da işarə ediblər. Bu mümkündür. Üstəlik bəzi e, alimlər də var ki, həqiqətən də bu məsələdə deyirlər ki, əməl etməsə belə müsəlman ola məsələn şey Əl-Hafiz ibn Abdülbər və yaxud da Tabari. Bu alimlərin xətalarıdır. Biz baxmanda daha əvvəlcə sələf, onlardan əvvəlki alimlər məsələ üzərində olublar. Çünki o qədər məsələlər var ki, o məsələdə alimlərdən caiz sənədlər oldu. Məsələn, musiqidə caiz sənədlər oldular. Mədinə əhlindən bir çox kəsdən gəlib, hətta bəzi təbiinlərdən gəlib bu barədə görür. Lakin məgər biz o ixtilafı gördüyümüzə görə deyirikmi, bu məsələ ixtilaflıdır, o zaman kim nə görüş deyirsə, onu inkar etmək olmalıdır. Xeyr, əlbəttə yox. Baxmaq lazımdır ki, ilk dövrdə əgər ittifaq olubsa, ittifaq sadır olubsa, <clears throat> o zaman ona başqa bir şeyə baxmazlar. Bu barədə e, alimlərin sözləri var. <clears throat> İnşallah biz bununla da kifayətlənək. Allahın izni ilə ümid edirik ki, bu dediyimiz söhbətlər bücə müsəlman üçün faydalı olacaq. E, və çox bir daha vurğulamaq istəyirik ki, biz bu məsələni istəmirik ki, cahillər arasında e, təəssübkeşlik məqamına çevrilsin. Çünki ola bilər ki, hansısa müsəlmanlar nəyə görə xəta edirlər və hər hansı bir görüş tuturlar. Çünki cahil elmi olmayan bir müsəlman kiməsə etibar edib onun sözünü əməl edə bilər. Lakin kim Allah təala deyir: "Əllədinə yestəminə qavlə və yəttəbinə əhsənə" o kəslər ki sözü dinlər və onun yaxşısına tabe olurlar. Və o kəslər ki Allah təala deyir ki, onlar ulul əlbə, ağıl sahibləridirlər. Biz onlara müraciət edirik və deyirik ki, əgər həqiqətən də doğru sözlə açıq dəlilləri açıq olan sözlə batıl sözü ayıra bilirsiniz, o zaman seçim edin və tabi olun. Doğru söz dəlillər üzərində qurulmuş söz olsun və alimlərin sözü olsun. İnşallah ümid edirik ki, bu dərsimiz inşallah faydalı olar. Aqulu hada və estəğfirullah. Estəğfirullah.